Kler Lataia, zuri? Egunon. Zurekin aipatuko ditugu, aratsuntako itzorduak, izaren uh, eh, baitira, eh, agiantzak eta ondotik bai mai inguru bat, baita ere tailexak, helburua behar bada eganen eh, daukuzu, orokorki, astapenean, asteko bada sede bat, emazte autagai gehiago izaiteko, bizi publikoan, Emazte guti badira erriko kontseiluetan eta uh, gira eh, guti baldin badira emazte gutiek erabakiko dute uh, gure geroari eta politikak. Beraz, pentsatzen dugu lehenik parekotasuna izan behar da Euskal Herrian, Iparaldean, eta uh, hola adibide ona izanen gira ere bai beste uh, zat, zenta uh, badalege bat, baina ez uh, erritipien dako. Beraz, lentasuna da parekotasuna baina uh, eh, erri Guretzat, importanta da, zenta munduan eta gure jendartean eta politikoan ere bai, erdia uh, emazteak dira. Gaur, uh, bai honan, beraz, izanen da lehenik mai inguru bat, Mai inguruan izanen da eh, gomiten orkezpen uh, eh, labur bat, eh, haien lana, uh, pentsamenduak aurkeztuko dizkigute, eta gero parte hartu dute hilu tailegetan, lehen tailegan bizi politikoa parekotasuna egiazki, hori da izena, izanen da uh, Clemence Labrouche, hemen da, egin du uh, la kondizion elektib regional e la parite. Eta berra tailean izanen da ere bai emengo uh, eh, lekokotasuna. Ondotik bigarren tailera, berdintasuna ene errian nola egin tokiko bertako bizia. Auta gaiak e, gireraik ez dakigu beti e, nola izanen den, nola egin, e, zer pasazen da konkretuki, eta nola e, berdintasuna sartzen alugu e, politikoetan, eta erri guzietan, erri tipietan edo handietan, importanta da jakiteko nola egin eta zer egiten aldugun. Zenta oso erraten dugu, baina dugu pareko tasuna autagai uh, eh, zerrendan, ez da justu izena da uh, zer egiten aldugu e, gero, uh, zer proiektu, zer ekartzen aldugu uh, erriari edo uh, elkargoari. Tailera hontan izanen da Nikola eta Claudi Vue. Nikola Bar eh, lantzen du uh, eh, betidanik, hafen duela aspaldi, mutiko eta nesken eh, arteko berdintasuna uh, eskuretan, eskoletan, gaztekin. Eta bera justuki aurkeztu du uh, l'ABCD des egalite. Eta desberdintasunari aurre egin nahi dugu eskuretan, eskoletan, zen eta tipitik oartzen gira uh, desberdintasunak badira, adibidez joko lekuetan, uh, usu uh, badira uh, futbol zelai bat mutikoen dako, eta uh, neskak egoten dira bazterretan, uh, ez dute uh, leku bat edo haien dako, edo leku bat ondoan. Eta usu uh, oartzen gira mutikoek uh, leku hartzen dute uh, Eta azken taileja, Kler Lataiad, elgarrekin deitu duzu, beste etxe bat emazte hori da Luzarako proiektu bat ere, beraz? Taileja proiektua nola, nola orkesten duzu? Guk pentsatzen dugu, uh, eh, importantea dela, uh, etxe bat emazten dako uh, izaitea. Beraz, eh, eta lujaldeko proiektua izan behar da, eh, proiektu kolektiboa. Gai desberdinak izaiten aldira uh, behetxean. Uh, izaiten alda strukturak laguntzeko emazteak, uh, juridikoki, uh, osasunaren alde, kontseilua, prebentzioari buruz. Uh, Baina izaiten alda ere bai gune bat proiektu kolektiboa erakitzeko Uh, eta importanta da, em, emazten dako uh, leku bat ukaitea elkartzeko eta mintatzeko, ideien trukatzeko. Haien gunea ez aiten balin bada, uh, lasaiki mintatzen aldira eta jadanik ikusteko nola, nola den beste gunetan, beste etxetan edo beste bizian eta uh, zer uh, nahi dute, zer ez dute nahi eta uh, zer egin nahi duten... Uh, konkretuki. Eta nola antolatzea beste emazteekin uh, frein hori gabe, zailtasun hori gabe. Eta hilera izanen da, bi elekokotasuna uh, eh, donostiko uh, eh, emazteen uh, etxeko joana ahanguren uh, abokata emazteen eskubidetana. Importantea da uh, ezagutzea gure eskubideak eta uh, eh, emaztean hitzek ez dakite. Ordean importantea da uh, etxe eta interesanta izanen da zenta ezagutzen du uh, gaia. Izanen da ere bai Lidi Delmas, bordaleko uh, etxekoa izanen da. Elaiki du talde bat eta sare bat sortu da ondotik da Jean Han eta lan egiten du eriko eh, eh, politikoai buruz eta lan, uh, egin du edo laguntza eman du uh, mundu guzian, Afrikan edo ego-amerikan.